çok hadise. Çıkardılar, küfürle mektup yazdılar kendine. Halep'e geldi. şu bizim memleketimizde bir yere, Diyarbakır'a geldi. Halep'e geldi. Ondan Şam'a gitti. O Anadolu'ya nakşı tarikatını Darıdan o Mevlana Halid Ziyaettin'in Bağdadi o Allah şefaatinin layığı. Görüyor Onun sözlerini size birkaç tane söyleyeyim. Kerim nefes, nefesi çok mükellem idi. Memduhatül ahlak, ahlak çok güzel. Peygamberimiz de en tatlı ümmetin ki halim, selim olan ahlaklı ümmetin en tatlılar. En hayırlı ümmetin kim diyor ya Resulallah? en hayırlısı ki ümmetin en hayırlısı halim, selim, ev kuran kalayıyla çok güzel geçinen, onların bazı çemelerde sabrediyor, tahammül ediyor. İşte ümmetimin en eftalı, en mükerremi, en hayırlısı bunlar buyurdu. İşte memduhatul ahlak, ahlakından bahsediyor evliyalar. Hamilül eza, ve hamil olur, çok zahmetleri götürür. Aldırış yapmaz. Rabbimin takdiridir. Yani bedi mi tatlı, sözü beygerde tatlı konuşur. Talibul lisan, lisanın talakatlı konuşur. Kadar takır takır takır bağızlarından neden? <laughs> Allah şefaatine eylesin. Biraz bunun şeyini okuyayım bundan sonra. Allah yolunda laimin levminden etmezdi. Bana şöyle diyecekler, böyle diyecekler diye laim levmitmeye alışkın. Peygamberimize şair dediler, kain dediler, sıfırbaz dediler. Asatırın Kur'an'da bunlar hep var. Bunların hepsini söylediler. Peygamberimiz mahzun olunca e, Peygamberimiz nasıl olsa Allah'ımız la yehâfûne levmete laim. Laimin levminden kavf kalbine. Onlar ne derse desin, siz irşadımıza, e, bakın, ikafımıza bakın. Bizim için çok büyük iftiralar oldu. Adana'da Hacı Cumal Efendi çatlayacaktı. O tarafta Kayseri'de Hacı Ömer çatlayacaktı. Bir halife sizin sohbetinizin lezzet ve tadını eski sohbetimizin şimdi kocamız da, kocamız da görüyoruz tabi neler oldu, neler oldu. Bir gün Kayseri'de sohbet ediyor, kanaatınız olsun. O bir mühendisine hafız vardı. Allah diye göğe kalkıp da inince altındaki sandalye buz gibi dağıldı. Hacı Mehmet Efendi yere aldı üstüne düştü, havluya çıktı, rahmet ki çakal kapının göğründeki duvarı cıksıyor, kendini saklı Bu bizim aşk eden yeni geldiğimiz bir de neler oldu, neler olurdu, neler Adana'da vahasımızda neler oldu, neler oldu, uzanda neler oldu, neler oldu, cihanda neler oldu, neler oldu. Aa, Şam-ı Şerif'te, Cami-i Emeviye'de zikredince neler oldu, neler oldu deyip de bitiremem. Onun için ben bahsediyorum. Şimdi hocam gördünüz. Bunda yine arzu var vahdiyatıyor, dinleniyor, irşadına vesile oluyor. Üstadımıza bizim buradaki Beret gecesini müzevürlemişler. Demişler ki, efendim 70 sene, 90 kişiyle sohbete beraber olduk. Kurdoğlu'nun kızdasında da gecesi yaptık. Bunu oranın halifesi büyütmüş, e, Urfa'nın Sırarkan'a Berat gecesine de oradaydık. 90 kadar adam vardı. Çok güzel bir Berat. Efendim, onu işte bu arkadaş Yahya'ya gitmişti. Hasan Efendi 90 kişiyle sohbet oturuyor. Değişine emrediyor Efendimiz Osmanlı karısında annemiz diyor ki yavrum çocuğa isim verirsen tabi o bir. Bunda yanlışlık var kendini bir dinleyelim. Ben vardım diyor. Böyle hayır mesela böyle oldu böyle oldu. Hasan Efendi sizi çekemiyorlar. Hasetlik ediyorlar. La yehâfûne levmete lâhim. Lâhimin levmeden havf etme. İrşadına devam et. Değil mi oldu? Burada duydum bu sözü geldi üstazımızdan. Allah'ın sayesinde müdahale halkına irtife dair. Daimi ilerinden husus etme ya Muhammed. Evet, azimetle amel ilerdi. Hep izah edemeyeceğim. Azimetle amel ruhsatla değil de bir yerine misal vereyim. Ceketinin sonu gibiyle zerre kadar pislik bulaşmış onu yiyor İmam-ı Azam Efendimiz. Benim fıkırlarda bir emmetlerini geçmezse namaza zarar yok diyordu. Fetva veriyordu. Niye yıkıyorum? O fetva ahlak alemiş. O azimetle amelmiş. Küçük su yolunu bir defa pederimle kılavuz hafızda bizde küçük su yolunu bir elimizden kurtmak nasip olmaz. Dahil suyla yıkarız çünkü. Azimetle amel var. Çok. Haber versem çok gider hastaları ziyaret ederdi. Camiye gidersen her adıma on sevap olur. Hastayı ziyarete gidersen her adımına 300 sevap verilir. Nebi o Allah'ın yaptığı vücut. O kalbini razı ettin mi Allah senden razı olur da onun için hastaya gitmek çok yapar. Şu baştan hepimize bir de diyoruz. Bir hastaya varmayınca niye varamıyorsun sonra? Fark yok kandıran şeytan, nefis. Bir varamadın mı, varama. Çok zor olur. İyisi mi hatırına gelince git derhal. Bir durmuş hocamız vardı. Anamlar bana böyle emişmişmiş. Hasta oldu. Varacağım böyle düştüm. Yani şeyle, cipiyle beraber o havuzdan çıkardılar. Kaburkam ağrım, şükür kolum. doktor da şeyin deveni e, kafası rahatsız doktor. O demiş ki öldü hastalıktan. Ne diyeyim? O sekiz metre yükseklikten düşerse korktun mu tansiyonu yükselir. Öldü gitmişti. Yani hasta diye götürmüyoruz, öldü diye. Dersi ki gülüyor. Hoca sen oraya giderken düşmedin mi? Düştün de gül, e, e, kaygılanmadın mı? Korkmadın mı? Yok, her gelene Allah'tan bildiğimden kendi düşünür, kendi çıkarır dedik mi öyle bir şey olmaz sürer. Maşallah. Bir herif de açık Onun için kardeşim hastaları ziyaret edin. Çünkü bire 300 verir Allah hastalar. Salikine ahsene hal ve minval üzerine, üzere terbiye ederdi. Halkın kesreti, insanın çokluğu haktan işgal etmezdi. Ne kadar çok insanla görüşse gönlünde Allah vardı. Allah vardı. Hiç ayrılmazlar Allah'tan. Huzurlu daim olur onlara. Estağfirullah, bismillahirrahmanirrahim. ve ve ma'akun. Eynemâ küntün. Siz neredeyseniz ben oradayım buyur Allah. Daim büyükler Allah'a da olurlar. Baktıkları Allah dinledikleri Allah, söyledikleri Allah kelam, yürüdükleri Allah için, tuttukları böyle hadis-i şerifler, hadis-i şerifi okuyor, halini söylüyor. Cenab-ı Hak ruhani himmetini üzerimizden eksik etmesin amin. Her Şam'a vardığımda Cepede kabrinin yerini gösterdi. Üç gün sonra oraya beni defnedeceksiniz. Kabirde hazırlarlar. Üç gün sonra vefat etti her gittiğimizde ziyaretimizi öğlen ezeli orada okunur. İçimde namazımızı kılarım türbenin öyle çıkarız. Allah şefaatine nail